Ez ginuen elkarte edo pertsona berezi baten kondena sekatzen, guretzat garantzitsua dena da, obra ilegalak gelditu euh, ditugula. Euh, Euskal mendietan euh, gehiagizko beroaldi bat bazen, eta guk mugak eman ditugu, gure helburua zen. Ez dugu kontu pertsonalarik konpontzeko neorekin. De konta regle Gu kontengira kondenarekin batzuen su motorizatua hostuko bai Hein. travail Et que ça va sans doute freiner des ardeurs que l'on sent motorisé, pas motorisé, etc. sur la montagne basque. Japurra kondenatua da, bon, biztan da bezala ez kondenatu izitia, jaumera deberxerretan kondenatua gira jobezen ez kondenatu izitia, bina ez da hortan. Importanten, importante, berezien haunditasuna da lasterkaldioi ezunkia izetea. Eta hor dute, eta zintzorean ez zin pasatua, nahi zute lasterkaldi hoi, hunkia izan zazin. beinan ez da hunkia, ez dute onartzen ahal homeste jende mendian izitea. Nahi dute mendia beretako. beinan hara, buruzagi horitarik, beren kotxeak dizielian dituzte. Egan nahi herri barneko poluer bezala dira, baina mendian nahi dute dena garbi behetako Ez, ez da hola bizia, bizia da lehenik elgarrekin hizkatzea, eh, nik nahi izan nuen horik jende eta dute lehen bizikoa. Zertako hauzitan eman.